ugushima no gushimagiza n'ukuwiteka uhoraho allah tabaraka taala twifurize amahoro imigisha bihundagaze ku musozo w'intumwa n'abahanuzi intumwa ya allah muhammadun sallallahu alaihi wasallam ndetse kandi dusaba amahoro imigisha bihundagaze ku muryango w’iyo ku ngenanyi ziwe kubamukurikiye no kwazomukurikira mu nzira y'ivyiza dusaba allah natwe atushoze tube muri abo allahumma amin katika muda huu bila kupoteza muda inshallah. tutazungumzia haqu zauji ala zaujatihi, haki za mume juu ya mke wake, maana mambo ambayo mwanamke anatakikana aweze kumtekelezea mume wake. tutatakaje akanya tutagiye kure reka twinjire na ningoga na cyane cyane ku kigwa cyacu muri aka tuvugire ku umukenyezi asabwa gukorera umushinga nawe wiwe kandi nk'ivyo umushinga naye asabwa gukorera umukenyezi wiwe لقد خلق أو لقد خلق الله المرأة ضعيفة الله سبحانه وتعالى alimumba mwanamke kuwa mdhaifu Imana rugira byose yaremye umukenyezi ari umunyenegenge lam yukallifuha bimithli ma kallafa ar-rijal lidha'fiha ku Allah subhanahu wa ta'ala hakumlazimisha mwanamke yale ambayo kamlazimisha mwanaume kutokana na udhaifu wa mwanamke kuvana n'ubwo bunyenegenge Imana rugira byose yaremanye umukenyezi ntabwo imana yigeze ihereza amategeko aremereye nk'amategeko yahereje umushingantayi walidha qala subhanahu walirijali alayhinna daraja na ndiyo maana allah subhanahu wa ta'ala akasema wanaume wana daraja iliyokuwa kubwa juu ya wanawake niyo mpamvu imana ugira vyose yagaragaje amajambo yayo matagatifu bwiti abashingantahe bafise ingazi yo hejuru gusumba abakenyezi qala ibn kathir rahimahullah ay في الفضيله في او في الفضيله في الخلق والمنزله وطاعه الامر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاخره ابن كثير رحمه الله كتفسيره ايه قسما بمعنى الله اموفضليش وناومه ketika kuumba kwa sababu آدم قبل يا حواء. hawa vile vile ونواكي ونواتي wanawatiwa naume wanapoamrisha na vile vile wanaume ni wenye kutoa na vile vile kusimamia mambo ya wanawake na vile vile Allah akawapa ubora wanaume hapa duniani na kesho akhira Ibn Kathir rahimahullah imuzima bwa byose kuri we yasiguye amajambo aya majambo y'Imana ugira byose yerekana yuko Imana ugira byose yarahaye icyubahiro kidasanzwe abashinga naye kuvana nuko ni nabo naco kiremwa cya mbere cyatanguye kuremwa imbere yuko umukenyezi aremwa haremwe Adam imbere yuko Hawa aremwa ati kandi sinivyo gusa burya umushinga ntafise inshingano zidasanzwe kubijanye no gutanga amafunguro ku mukenyezi wiwe ndetse no kumukorera ibindi bikorwa byose bisabwa قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله anasema wanaume ni wasimamizi kwa wanawake kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa wao na kwa yale ambayo wanaume wanatoa katika mali zao niyo mpamvu imana ugira byose yavuze ati abashinga nahe nibo bahagarikizi ku bakenyezi babo kuri ico cyubahiro imana ugira byose yahaye abashinga nahe abashinga nahe ngo nibo bahereza abakenyezi kuri bijya bakeneye na cyane cyane mu bijyanye n'iby'imitungo قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ابن كثير تفسيره آية نسمى يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجت kwa mwanaume ndio msimamizi wa mwanamke bimaana mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke yeye ndiye anayemhukumu mwanamke bali yeye ndiye mwenye kumpa adabu mwanamke kipindi anapinda Ibn Kathir impuhwe zibe kuri we yongeye asigura avuga ati mu nsiguro y'iyi aya biragaragara neza cyane rwose ko Imana byose yerekana ko ni wo mutwe w'urugo abashingantahe nibo bahagarikizi na cyane cyane ku bakenyezi babo haba mu bijyanye no kugorora abakenyezi babo igihe na cyane cyane bagiye kubiri na bimwe bimwe mu nyifato zabo cyangwa bimwe mu ngo zabo hamasi n'ibyo gusa no mu bijyanye no kubahereza ibyo bakeneye basabwa kubahereza bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'd ay li'anna ar-rijala afdalu min an-nisa war-rajulu khayrun min almar'a Allah kwa sababu wanaume ni wabora kuliko wanawake bali mwanaume ni bora kuliko mwanamke ati kumpamvu mpamvu abashingantahe burya nibo w'agaciro nibo nibo beza nibo beza cyane cyane ko nico kiremwa cya mbere cyaremwe imbere y'umukenyezi umukenyezi utararemwa ati rero burya bari hejuru y'abakenyezi ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال na ndio maana tizama utume ni haswa kwa wanaume peke yao hakuna watume wanawake ati ni nayo mpamvu rero burya intumwa z'imana zose zagiye nga- zaciye nga kuri iyi si zagiye zihabwa akazi ko gutangaza idini ry'imana rya byose barabashinga nahe nta ntumwa n'imwe y'umukenyezi yigeze ihabwa icyo gikorwa kugira ibe intumwa y'imana wakadhalika almulku alazam na vile vile kiongozi mkuu lazima awe mwanaume ati kandi uko niko bimeze bujya umwami umutware eh, wo ku rwego rwo hejuru ni mpaka abe ari umushinga ntahe qala sallallahu alaihi wasallama لن يفلح قوم ولوا amrahum imraa hawezi wakafaulu watu ambao wanamfanya mwanamke ndio kuwa kiongozi wao inuma imana muhammadun sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko e, abantu badashobora kurwanirwa mu gihe bagize umutware wabo kubabera na cyane cyane abe ari umukenyezi قال ابن عباس رحمه الله تعالى الرجال قوامون على النساء Ibn Abbas alipokuwa tafsiri aya kwa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake atasema yani umarau alaihin, wanaume ndio viongozi wa wanawake. Sinije gusa Ibn Kathir, Ibn Abbas radiyallahu anhu imana imwishimire na wenye yongeye gusigura aya majambo y'imana byose imana yerekana yuko abashingana nibo wahagarikizi e, eh, b'abakenyezi babo ni uvuga imana ngo yagize abatware abashingantahe ku bakenyezi babo babe abatware babo naam kutokana na ambayo tumeyazungumza yote haya Allah subhanahu wa ta'ala akaweka haki za mwanaume ambazo ni lazima mwanamke aweze kumtekelezea kuvana rero nibi byose tumaze kudondagura twisunza amajambo y'imana rya byose nayo mpamvu imana ugira byose yaciye ishiraho ibyo umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga naye wiwe عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم siku moja mama yetu Aisha alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ige kimwe Aisha imana imishimire yabajije intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ayun nasi a'zam haqqan 'ala al-mar'a ni mtu gani ambaye yuko na haki zaidi kwa mwanamke iyo ayisha yabagije intumwa y'imana atiyo intumwa y'imana ni muntu w'agaciro na cyane cyane ku mukenyezi yo kwitwararika mu kumukorera ibyiza no kumukorera ibisabwa byose qala zawjuha mtume akasema mume wake numa imana muhammadun sallallahu alaihi wasallam ikirishura ati umuntu w'agaciro usabwa yosabwa gukorerwa ibyiza no mukenyezi gukorera ibyiza umushinga naye wiwe قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل anasema mama yetu Aisha nikamuuliza tena ni mtu gani ambaye yuko na haki zaidi kwa mwanaume uyu Aisha arongera abaza intumwa y'Imana ati inyuma yo gukorera ibyiza bidasanzwe bihambaye umushinga ntaye nuhe muntu kandi w'agaciro umukenyezi yo kwitwararika gukorera ibyiza gusumba qala ummuhu mtume akasema mama yake intumwa y'Imana ishirishura iti urasabwa umukenyezi arasabwa inyuma yo kuba afise yagize umwitwarariko wo kwitwararika umushinga nawe wiwe inyuma yo kwitwararika umushinga nawe wiwe aranasabwa gukorera ivyiza akagira n'umwitwarariko kwitwararika umuvyeyi w'umugabo wiwe kuvuga mama w'umugabo wiwe kwa katika haki ambazo mwanamke anatakikana aweze kumfanyia mume wake ijabatuhu lilfirash mwanamke mume wake akimwita kitandani lazima akubali mu umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga nahe wiwe icya mbere harimo hariho kugerageza kumugamburukira igihe amukeneye mu bijyanye n'amabanga hagati y'abubatse mu gitondo وهذا من أعظم الحقوق نهيندو katika haki kubwa za mwanaume kutekelezewa ikinacho umukenyezi ugitunganya kacitwararika kiri mu bisabwa umukenyezi asabwa gutunganiza umushinga nawe wiwe kandi bihambaye lianna alghayata min azawaj huwa al-i'faf kwa sababu malengo ya ndoa ni watu kujuziwa na zina ati kubera ko intumbero y'abantu kwabirana umukenyezi n'umushingantaye umukenyezi akaza kubana n'umushingantaye burya intumbero nyamukuru hariho abantu kugira iki kwirinda kujya gushurashura bigaragare kwitabira umushinga nawe wawe akamutunganiza mu byo asaba kumutunganiza abamufashije kutaza kurenga ibigo ولذا وجب عليها القبول وعدم الامتناع في أي ساعة من ساعات الليل والنهار na ndio maana mwanamke ni lazima mume wake akimtaka amkubalie sawa iwe ni mchana au usiku ni nayo mpamvu umukenyezi asabwa kumvira no korohereza umushinga nawe wiwe igihe cyose amukeneye haba ari ku mutaga cyangwa mu ijoro فعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم عليه الصلاة والسلام ونسيما إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتجب mwanamke mwanaume akimuita mke wake kwa ajili ya kufanya tendo la ndoa basi amkubalie wa in kanat ala tanuru hata kama itakuwa kwenye furu ya moto n'umwayimana muhammadun sallallahu salama yagaragaje majambo yiwe yerekana ati umukenyezi azokenerwa n'umushinga nawe wiwe azagerageze amwumvire naho byosaba kayo mukenerera cyane cyane mu kinogo cy'umuriro vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha da'a ar-rajulu imra'atahu fi firashi au ila firashihi mwanaume akimtaka mke wake kitandani falam taatihi kisha akakataa kwenda fabata ghadban alaiha mwanaume yule akalala anakasirika la'anatha almalaikatu hatta tusbih malaika wanamlani mwanamke yule hadi asubuhi sinija gusainwa imana muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaragaragaje yerekana yuko umukenyezi wese azokenerwa n'umushinga naye wiwe akamuhamagara kugira amukemurire bimwe mu bibazo by'umubiri wiwe hama uwo mukenyezi akanyira umushinga nawe wiwe uwo mukenyezi arara ku muvumo w'imana rugira vyose asabirwa umuvumo n'abamarayika gushika buti kwa hii ni haki ya kwanza mume wako akikuita lazima umuitikie iki rero ni kimwe mu byo umukenyezi asabwa gutunganiriza nawe wiwe igihe amukeneye ni ngombwa amwumvire haqi ya pili annahayu an sawmi tatawui illa biiznihi idha kana hadira mwanamke amekatazwa kufunga saumu ya sunna mpaka apate ruhusa ya mume wake kama mume wake yuko kusafiri ikigira kabiri umukenyezi asabwa gutunganiriza no gushirira mu ngiro nawe wiwe hariho kutisonzesha saum za zina cyane cyane dusanzwe tumenyereye zo kuwa mbere kwa kane iminsi itatu ya buri kwezi kiretse uwo mukenyezi abikore igihe abanje gusaba uruhusha umushingantahe wiwe an abi hurayra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه متمنى سيما mwanamke asifungi saumu yote ya sunna isipokuwa Ramadhani wakati mume wake yupo hajasafiri mpaka amuombe ruhusa mu nyigisho dukura kwa abi Huraira imana imwishimire intumwa ya allah yavuze iti umukenyezi wese ntazahirahire yifunge saumu z'inyongera muri bya bikorwa by'inyongera kwifunga za saumu nakora avuga kuwa mbere kuwa kane n'iminsi itatu ya burukwezi kiretse ukwezi kw'iramazani ngo mugumushinga nawe wiwe bari kumwe mpaka abanze amusabe uruhusha iramazani ridasabirwa uruhusha izindi sawumu atari iramazani umukenyezi mu kuzisonzesha abanza gusaba uruhushya umushingane wiwe haki tatu hifdhu almar'ati zawjaha fi ghaibatihi mwanamke amuhifadhi mume wake kipindi mume wake hayupo amesafiri icyo umukenyezi asabwa gutunganiriza umushingane wiwe kigira gatatu asabwa kugerageza eh, kwifata no kwicungera kutarenga ibigo igihe nta wiwe atari hafi yiwe liqaulihi ta'ala kwa kauli yake Allah aliposema hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah muwahifadhi wa umezenu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi na cyane majambo twisunze imvugo y'Imana rugira byose hivuga iti mwa zimwe muragerageza gucungera kubungabungira na cyane cyane abashingantahe banyu bijya imano gya byose namwe yagize iki abungabungira wa hadha alhifdhu ala darbaini kuhifadhi mume kuko aina mbili ati rero kubungabunga umushingantahe wawe biri mu mice igira ibiri hifdhuha nafsiha fi ghaibatihi fala takhunuhu fi'li fahisha au bitabarruji au khuruji min baytihi bighairi idnihi ya kwanza mwanamke amhifadhi mume wake wakati mume wake hayupo, asimfanyie khiana mume wake akaenda kuzini au akatoka toka ovyo pasina ya stara au akatoka kwenye nyumba yake pasina ya ruhusa ya mume wake hata kama hayupo. Ati mu bijanye rero no kubungabunga mubi bya bindi umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga nayo wiwe hariho ikintu cha mbere umukenyezi agerageze yicungere igihe umushingana nayo atari hari ntasange ariko arava mu rugo ata mpamvu ntasange ariko aragenda kumbure yirekuye mw'ico gihe adafise uruhusha rw'umushinga nawe wiwe kandi ntasange ariko ararenga ibigo mu gihe umushinga nawe wiwe atari hari فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بالثلاث الفوات أو الفواقر Ibn, eh, Abdullah ibn Amr anawaambia anawaambia wanafunzi zake, je, nikuelezeni misiba mikubwa iliyokuwa mitatu? Uyu Ibn Amri Imana imwishimire niwe yabwiye abanyeshuri biwe, arababwiye ati mbega ndabereke ibigeragezo bishika kuri bitatu bihambaye. Qila wa mahun, akaambiwa ni, ni, ni, ni, ni misiba iliyokuwa ni misiba ipi? ico gihe acarabwirwa n'abanyeshuri biwe ati ni ibihe bigeragezo bihambaye qala qasma la kwanza imamun jair msiba wa kwanza ni kiongozi mwenye kudhulumu raia wake ati burya ikigeragezo gihambaye cyane gose hariho umurongozi kunyaga na cyane cyane umutwagwa wiwe rongoye in ahsanta lam yashkur ukimfanyia yaliokuwa mazuri kiongozi hashukuru ati kwacho usanga rero umurongozi nk'uwo nawe umukorera icyiza kingana gute ntigera akenguruka ntigera ashima wa in asata lam yaghfir na ukimkosea hakusami niyo bishitse ukamutirimukako ukamutsitara ukamukorera ibitamunezereza umusaje imbabazi ntigera akubabarira wajaru su na vile vile wa pili ni jirani muovu ati sinivyo gusa mu bindi bigeragezo bihambaye hariho umubanyi mubi in raa hasanatan ghattaha akiona mazuri kwako anayaficha ati icyo gihe uwo mubanyi mubi iyo abonye ibyiza kuri wewe acabinyigiza wa in ra'a sayyi'a afshaha akiona mabaya kwako anayazagaza kwa watu wote ati icyo gihe naho bishitse uwo mubanyi mubi akubonye ko ibintu bibi nyene icyo gihe acatangura kubikwiragiza mu bantu watatu wa mra'atu su mke mke muovu ati “Uwugira gatatu mu bigeragezo bihambaye numukenyezi mubi w'imyitwarire mibi insahitaha hadabatka hata ukimtizama unaona kama nakukasirikisha tu ati iyo gusabisha itsu ukamwitegereza uwo mukenyezi mubi umuravye byonyene ucubona yuko vy'ukuri aguteye uburakari aguteye ishavu wa in ghibta anha khanatka na unapokuwa umesafiri anakufanyia khiana anatoka nje ya ndoa anatoka kwako bila ya kuomba ruhusa anatoka kwako bila ya stara ati uwo mukenyezi mubi nyene niyo bishitse ugafata urugendo gushura gushurashura katanga kurenga ibigo hama gatangura gufata ingendo zidafitiwe imusha wa min khiyanati almar'ati li zawjiha fi nafsiha isti'mal hububi man'i alhamli au ayi mani'in biduni idhnihi vile vile katika khiana za mwanamke kumfanyia mume wake ni yeye kutumia dawa za kufunga ujauzito au kutumia kila kiziwizi ambacho kitafunga yeye asizai tena bila ya ruhusa ya mume wake ati kandi mu bundi buhemu busanzwe bukorwa n'abakenyezi cyane bukorwa n'abakenyezi ni igihe umukenyezi bishitse agafata imiti cyangwa akagira impamvu iyo yose yotuma adasubira kwibungenga kandi ataruhusha yahawe cyangwa umushinga nawe wiwe lianna injaba alawlad min haqqi zawji la yasqutu illa biidhnihi, kwa sababu kuzaa watoto ni haki ya mume na wala haianguki haki mpaka kwa ruhusa ya mume. Ati kuko burya ukwibaruka ibibondo uruvyaro burya ni kimwe umukenyezi asabwa gutunganiriza umukenyezi umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga nawe wiwe ati rero icyo nacyo ntigisabwa guhagarikwa kiretse mu gihe habayeho umwumvikano cyane uruhusha gumushinga naye wawe jambo la pili la kumhifadhi mume hifdhuha lima khallafa zawja au zawjuha min baitihi wa mata'i wa mata'in wa amwali wa abna vile vile kumhifadhi mume wako kwa yale ambayo amekuachia nyumbani hata uhifadhi nyumba yake hifadhi mali zake hifadhi watoto wake ati byongeye kandi kindi gira kabiri muri kwa kubungabunga no gucungera ibyo usabwa gutunganiriza umushinga wawe hariho gucungera urugo rw'umushinga wawe gucungera urubyaro rw'umushinga wawe gucungera n'ubutunzi bw'umushinga wawe fakuru hadha min masuliyatiha fala tadwi'u vyote hivi ni katika mambo ambayo mwanamke ataulizwa kwa hiyo hatakikani kupoteza lolote katika haya ati uko hivi vyose tumaze kudondagura ni bimwe mu byo umukenyezi azobazwa ku munsi imperuka atasabwa yuko ibi bintu muca mu myanya y'intoki avyirengagize usange byamuciye mu myanya y'intoki haki nyingine katika haki za mume za mke kumtekelezea mume wake adamu li ahadin bidukhuli baitihi illa biidhnihi mwanamke asimruhusu yoyote kuingia katika nyumba nyumba ya mume wake mpaka mume atoe ruhusa ati mu bindi mu zindi haki umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga nawe wiwe nuko umukenyezi yo kwinengesera kutinziza kudaha uburenganzira umuntu n'umwe aze kwisanzura mu rugo rw'umushinga nawe wiwe kiretse igihe abanje kubisabira uruhusha وهذا حق من حقوقه وفرض على ta'atuhu fi dhalika hii ni haki ya katika haki za mume na ni lazima mwanamke kumtii mume katika hili ati rero burya niki ni kimwe mu byo umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga naye wiwe kandi umukenyezi ni ngombwa kumvira no kubaha umushinga naye wiwe fala tudkhilu baitaha man yakrahu dukhulahu mwanamke asimuingizi yeyote katika nyumba yake yule ambaye mume atakasirika ikiwa kama ataingia katika nyumba yake ati rero umukenyezi ntazahirahire yinzize ahe ubwisanzure mu rugo umuntu ashobora gutuma umushinga we wagira iki ashavura wa in kana hadha almakruh min maharimiha hata kama mtu huyo atakuwa katika maharimu zake asimuingize katika nyumba ati naho kumbe uwo muntu winjije mu rugo rugo umushinga wawe yoba ari kizira kuri wowe kukwabira mugabo mu atishimirwa n'umushinga nawe wawe ntuze umwinzize ataruhusha ubifitiye ka abiha wa mfano baba yake wala kaka yake birashoboka ugasanga ni papa wawe mwene wanyu musaza wawe abo umugihe umushinga nawe wawe atabanezererwa ko binjira mu rugo rwiwe nuze ubinzize kiretse ku ruhusha rw'umushingane wawe au imra'atin ajnabiyya au qariba au mwanamke wa mbali yako au wa karibu yako chanye nk'umukenyezi wo wakure yawe chanye hafi yawe mu gihe umwinjije umushinga nawe wawe atabinezererwa ntuzubikore kiretse ku ruhushya rw'umushinga nawe wawe hata walau kanat ummuha illa an ya'dhana bidukhulihi hata ni mama yake mpaka amurusu kuingia naho yoba ari nyina wiwe kuvuga nyoko bukwe mu gihe umushinga nawe atabyishimira ko yo kwinjira kiretse ku ruhusha ntuze umwinjize kiretse ubanje kubisabira uruhusha hapa nakusudiwa mu- mama wa mwanamke Ah, ngaha ariko haravugwa na cyane cyane mama wawe ntaze mu gihe kumbre mama wawe yo kwinjira mu rugo umushinga nawe wawe ntabinezererwe ntuze ubikore kiretse ubanje kubisabira uruhusha لحديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما جسي alivyosema mtume عليه الصلاة والسلام katika hutuba yake ya hija ya mwisho ibi navyo tubisanga mu nyigisho ya Jabir nkuko intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yayivuze muri hija yiwe ya nyuma ولكم عليهن ألا يوطئ ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح mtume anasema na hao wanawake wasiingizi katika majumba yenu yeyote ambaye mkijua mtaka, mtakasirika na ikiwa kama watafanya hivyo basi wapigeni pigo ambalo aliumizi intumwa y'imana muhammad sallallahu alaihi muri hijya yiwe ya nyuma yavuze iti abakenyezi nimuze muhirahire mwinzize mu ngo z'abashinganaye banyu bajya abantu abashinganaye banyu batishimira ati nimwaramuka mubikoze abashinga abashinganahe baze babahe akanwafu mugabo atari akanwafu ko kubamugaza قال النووي رحمه الله معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم maana ya hadithi hii ni kuwa mwanamke asim, asimpi ruhusa yeyote ambaye mume akisikia atakasirika asimpi ruhusa kuingia katika nyumba au kukaa katika nyumba zenu ati insiguro y'inyigisho y'iyi hadithi y'amajambo y'intumwa y'Imana bigaragara yuko umukenyezi ntazahirehire yinzize ahe uburenganzira bwo kwisanzura no kwinjira mu rugo rw'umushinganaye wiwe ujya muntu umushingantahe mu gihe amumenye ko yahinjiye icyo gihe bica bimutera ukurakara ugushavura sawa'un kana al-ma'dhun lahu rajulan ajnabiyya aw imra'atan au ahada min maharim az-zawja sawa itakuwa yule ambaye alipewa ruhusa atakuwa ni mwanaume wa mbali au mwanamke au yeyote katika maharimu zake ati naho byogaragara uwahawe uburenganzira bwo kwinjira kumbura ugasanga ni umuntu wa hafi cyangwa ugasanga ntibajya abantu batemerewe kuba bo kwabira mu gihe umushinga nawe wabatabanezererwa ntuzubahe uruhushya wo kwinjira katika haki zingine za za mwanamke kumtendea mume wake khidmatul mar'ati zawjaha mwanamke amfanyie kazi za nyumbani mume wake. Ati mu bindi umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga nawe wiwe hariho ukumukorera na cyane cyane e, ibyo mu rugo byasabwa kumukorera na cyane cyane ibyo mu rugo. Wakadhalika vile vile tu'atuhu fil ma'ruf katika haki za mke kumtendea mume wake ni kumtii katika mema. Ati kandi mu byo mu bindi umukenyezi asabwa gukorera umushinga nawe wiwe hariho kumwumvira no kugendera bijya amutegetse byiza laqad imtadaha Allahu an-nisaa as-salihat Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wanawake waliokuwa wema kuko imana ugira byose yarahayagije yongera irashimagiza iratakagiza abakenyezi beza faqal Allah kasema subhanahu wa ta'ala fas-salihatu qanitat wanawake waliokuwa wema wacha Mungu hafidhatu lilghaibi wale ambao wanawahifadhi waume zao wakati awapo bima hafidh Allah kwa ile ambayo Allah amewahifadhi imanga byose yarashimagize iratakagiza abakenyezi beza yerekana uburanga bwabo nibaje abakenyezi beza na cyane cyane bagerageza kuwitwararika no kuyicungera bagacungera ivyo basabwa kubungabungira abashingane babo kuvuga abakenyezi ntibarenge ibigo pia katika haki e, katika hadithi mtume anasema idha sallatil mar'atu khamsaha mwanamke akisali sala tano kwa siku nabundi byongeye nwa imana yavuze iti igihe umukenyezi azokwitwararika na cyane cyane agatunganya amasengesho atanu ku munsi wasamat shahraha na akafunga mwezi wa ramadhani hama si gusa akitwararika hageze mu kwezi kwa ramadhani akisonzesha wa hafidhat farjaha na akachunga tupu yake akacha kuzini hama ichaga tatu si nivyo gusa mukenza cha yitwararika na cyane cyane kubunga bunga ubwamre bwiwe ntasange ari karabwandarika na cyane cyane shura, shura. wa ata'at zawjaha na akamtii mume wake katika mema ati si gusa akaca yitwararika kumvira no kubaha no kwitwararika umushinga nawe wiwe muri bijya byiza amutegetse siku ya kiyama ataambiwa aingie katika mlango wa pepo anautaka ati icyo gihe uwo mukenyezi ku azohabwa amahirwe yo gucagura umuryango w'ijuru yinjire mu muryango w'ijuru ashatse mambo mangapi kusali sala tano ati ivyo o oh, uzobuhabwa ko uburenganzira ku bintu kintu cya mbere mu kwitwararika gutunganya amasengesho atanu ku munsi na kufunga mwezi wa Ramadhani. Cha kabili, uitwarari ukitwararika kuifunga mwezi wa Ramadhani na kuhifadhi tupu yako na zina. Ichaka ichaga tatu, kacha uitwararika kucungera ugambure bwawe ntuje mu bushurashuzi na kumtii mume wako icya kane ukaca witwararika na cyane cyane kumvira no kuba umushinga nawe wawe ukifanya mambo manne haya siku ya kiyama utaambiwa uingie katika mlango wa pepo na uta ati ibi bintu bine mukenyeje byitwararika mu buzima bwiwe akamuwasenga akamubifunga akaba mu bacungera ubwambure bwiwe kutarenga ibigo kacana mu bumvira umushinga nawe wiwe uwo mukenyezi azohabwa amahirwe yo gucagura umuryango w'ijuru yinjira mu muryango w'ijuru ashatse walakin hadhihi twaa mashruta fi ghairi ma'siyati llah lakini hii twaa ya kumtii mume kuna masharti isiwi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ati mugabo two turavugira kubijanye no kumvira umushinga naye wawe ukunakonye ukukumvira burya gufise amategeko ntuzuhirahire umushinga naye umwumvire mu bishavuza imana ugira byose لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف كما alivyosema mtume hakuna toaa katika maasi bali toaa ni katika mema ibi navyo vyagaragajwe n'intumwa y'Imana ati nta kumvira kubaho nta kumvira kubaho na cyane cyane mu kugarariza imana bya byose ntuzuhirahire wumvire umuntu uri kuragarariza imana bya byose ati ahubwo ukumvira kwiza ni kumvira muri bijya bikogwa byiza kwa hiyo mume wako akikwamrisha kuvua hijabu haifai kumtii akikwamrisha kunywa pombe haifai kumtii akikwamrisha kuacha sala haifai kumtii lakini akikwamrisha mema ni lazima umtii mume wako akikulazimisha kuvua hijabu haifai kumtii akikuamrisha kunywa pombe haifai kumtii akikuamrisha maasi yote haifai kumtii lakini akikuamrisha mema lazima umtii ati nico gerero mu gihe umushinga naye agutegetse ntubukure jiribabi wambare ntuze yimini wambara amakora wambare amapantaro ntusabwa n'umunsi n'umwe kumwumvira no kumukurikira agutegetse kunywa inzoga kuza gukesha mu birori ntusabwa n'umunsi n'umwe kumwumvira no kumuyoboka mugamu mugihe agutegetse mu bikorwa vyiza mu bikorwa yokamana usabwa kumwumvira no kumuyoboka katika haki za mke kumtekelezea mume adamu taati walidaiha au ahadihima fi mukhalafati zawjiha mwanamke asimti asiti wazazi wake wala kumti mmoja katika wazazi katika mambo ambayo anakwenda kinyume na mambo ya mume wake ati kandi mu no kumvira umushinga nahe nuko umukenyezi adasabwa kumvira abakenye nane abavyeyi biwe muri bijya biri kubiri nivyo umushinga naye wiwe yifuza ko byotungana kwa mama yako akikwamrisha jambo jambo hilo likakwenda kinyume na amri ya mume wako au baba yako akakwamrisha jambo likaenda kinyume na amri ya mume wako unatanguliza kumtii mume wako kabla ya mzazi wako ati bisigura rero igihe umuvye abavyeyi bawe mama wawe papa wawe ashobora kuba agutegetse ibiri ku biri n'ibyo umushingantahe wawe yifuza ko byotunganywa icyo gihe ntusabwa n'umunsi n'umwe kumvira ababyeyi bawe ukagarariza umugabo wawe usabwa ikintu cya mbere kumvira bijya umushingantahe wawe ariko arifuza ko byotunganywa na jambo la mwisho kabisa la mke kumtekelezea mume wake tarbiyatu auladihi wasabru alaihim ni mtu kulea watoto wa mume wake malezi mazuri na kuwa na subira juu ya watoto hao ati n'ikintu cya nyuma umukenyezi asabwa kwitwararika gutunganiriza umushinga nawe wiwe hariho guha urufasoni kurera abana mu mushinga nawe wiwe kandi umukenyezi agaca ukwihangana muri uko kurera abana kuko kumbere harimo n'ibigeragezo byinshi fala taghdab wala tad'u alayhim amamahu fa inka au fa, fa inna dhalika qad yu'dhihi minha kwa mwanamke ajitahidi asiwakasiriki watoto kama watoto wanakosea usiwakasiriki wala usiwaombee dua mbaya mbele ya mume kwa sababu hilo linaweza likamuudhi mume wako ati kuri ubwo rero birashakirwa kandi biritondegwa kumukenyezi atogiriki atoshavurira abana biwe abana b'umushinga wiwe cyangwa usanga ari karabaha inkoni ariko abakubita kuko ushobora gusanga ibyo ari bimwe mu bishobora gushavuza nahe wawe na vile vile asimwombee dua mbaya mtoto, asimwombee dua mbaya mtoto. Mtoto akikukasirikisha usimwombei dua mbaya. Vyongeye mu gihe umwana byoshika akagushavuza, ntuze uhirahire umusabire igisabisho kibi. Wakad tustajabu dawatuha unaweza ukamwombea dua mbaya mtoto Allah kaikubali ati ko birashoboka ukamusabira umwana wawe igisabisho kitari ciza kama imana ya vyose katichakira kwa sababu katika dua ambazo zinakubaliwa ni dua ya mzazi kwa mtoto wake kwa ukimwambia mtoto wako dua mbaya uenda Allah kaipokea ikawa majuto kwako ati kuko mubisabisho bisabisho bitiga bisubizwa inyuma byakigwa n'uwiteka imana ya vyose ni igihe umubyeyi asabiye umwana wiwe birashoboka rero ko abamusabiye igisabisho kibi kikacha chakigwa noneho kacha kiba ingaruka mbi ku mwana wawe na mtume alayhi salatu wasallam ametukataza hilo akasema la tad'u ala anfusikum msijiombei nyi wenyewe dua mbaya ninwa imana amarusha vy'imana yo kuriwe yaratubujije ngo ntituze duhirahire twisabire na cyane cyane igisabisho kibi wala tad'u ala auladikum wala msiombe watoto wenu dua zilizokuwa mbaya ati byongeye ntituze duhirahire dusabire abana bacu igisabisho kibi wala tad'u ala amwalikum wala msiombe mali zenu dua mbaya ati byongeye ntituze duhirahire dusabire imitungo yacu igisabisho kibi la tuwafiqu min allahi sa'a yus'alu fiha ata fayastajibu lakum usije ukaomba dua ukajikuta naomba dua yako wakati Allah anakubali dua hiyo au dua yako ikakutana na muda ambao Allah anajibu maombi ya watu Allah akaja kupokea dua yako baadaye ukaja kufanya nini kujuta ati uko birashoboka ugasanga igisabisho chawe urusavye mu gusabira imitungo yawe igisabisho kibi cyangwa kwisabira nabi cyangwa gusabira urubyaro rwawe nabi birashoboka cyusanga icyo gisabisho ugisavye mu mwanya uhuriranye n'uko imana yabyo ikakikwakirira imaze ukwakirira ukaca wisanga uri kuricuza kuri cya gisabisho kibi wisabira cyangwa wasabira imitungo yawe cyangwa wasabira urubyaro rwawe kwa hiyo mzazi jitahidi unapokuwa na hasira usimwombee mtoto wako dua mbaya abavyeyi wako akikukasirikisha muombee hidaya naam ati abakenyezi rero nimugerageze gerageza igihe abana banyu babashavuje ntimuze mubasabire igisabisho kibi kandi byongeye nimugerageze abashinga abashinganaye banyu babashavuje ntimuze muwasabire kisabisho kibi muze muwasabire ukurongoka kwa hizi ni miongoni mwa haki ambazo mwanamke anatakikana kumtekelezea mume wake ibi ni bimwe mu byo umukenyezi asabwa gutunganiriza umushinga umushinganahe wiwe kwa hiyo mwanamke ajitahidi asimkasirikishi mume wake, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam anasema la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al hur al 'ain, mwanamke hapa duniani hapa anapomkasirikisha mume wake kila mwanaume hapa duniani yuko na wake zake peponi ambao ni mahur al ain ambao umeandaliwa Kwa mwanamke anapomkasirikisha mume wake hapa duniani, yule mwanamke wa kule peponi huwa anasema la tuudhihi qatalaki Allah acha kumuudhi mume wangu Allah kulani ati ivyongeye abakenyezi muvyo musabwa kwitwararika nimuze mushavuze nimuze murashavuza abashinga nahe banyu kandi shira mu bwenge bwanyu munatahure yuko abashinga nahe barafise abakenyezi beza cyane mu bwami bw'ijuru aribo bitwa bahurrain ati igihe bishitse ugashavuza umushinga nawe wawe wa mukururaini wa mukenyezi mwiza mugambye juru aravuga ati wewe wa mukenyezi we reka kunshavuriza umushinga nawe wanje ati rero kuri ubwo imaga ya byose nawe igushavurire fa inama huwa indaki dakhil huyo mume kwa kwa anapita njia tu yushiku ayufariqaki ilaina baadaye mtaachana aje kwetu sisi huko ati kubera ko uwo mushinga ntahe uri kurafata nabi uri kurashavuza hari umunsi n'isaha muzotandukana nawe akitaba imana bya byose inyuma yaho akaza kuri twebwe tukamwakira aho niba bahurayini ku gisabisho basaba basabira abakinjiza ngaho ku isi bagira imyitwarire mibi no gushavuza abashinganaye babo. ko tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awelekeze dada zetu na mama zetu katika njia ya sawa katika kuishi na waume zao. Allahumma amin. Turasabye Imana kugira byose ishoboze abakenyezi bacu bashiki bacu abavyeyi bacu na cyane cyane iberekere Allah aberekereze mu nzira nziza imeze neza Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت امين نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته